Píosa 1. Déanfar ceiliúradh agus comóradh ar shaol Frankie Kennedy, duine de bhunaitheoirí an ghrúpa ceoil Altan, ag Scoil Gheimhridh Frankie Kennedy a bheidh ar siúl i nGaeltacht Ghaoth Dobhair. Beidh an scoil ar siúl ón Aoine, an 3ú lá d'Fheabhra, go dtí an Luan, an 6ú lá d'Fheabhra. I measc na n-imeachtaí a bheidh ar siúl beidh ranganna ceoil, ranganna damhsa agus ranganna a bhaineann le huirlisí ceoil éagsúla. Déanfar bronnadh ar an Domhnach ar an amhránaí agus an cheoltóir chlúiteach Liam Ó Maonlaí, ón ngrúpa The Hothouse Flowers.